Tuk, tuk, ārprātīgi skaisti. Labrīt, eh, Dieva mīļie bērni. Eh, prieks jūs visus redzēt. Eh, prieks, kad neskatoties uz stipru pretvēju vai pavēju, jūs esat <laughs> šodien šeit. Mums kopš pēdējās, pie manas mājas, kopš pēdējās vētras ir, ir tāds bērs, kurš grasās gāsties, un tad mēs Pirms katrs vērts lūdzam Dievu, lai iet garām. <laughs> Līdz šim Dievs ir bijis labs, un uh, eh, viss vētras ir bijuši tāds vārgas, tā kā slav Dievu. <laughs> un uh, tā, uh, eh, paziņojumi. Uh, kā katru nedēļu rīt pusseptiņos no rīta vīri šīs ēkas otrā pusē lūdz Dievu, sievas lūdz uh, vakarā septiņos pie sanīts Dievu, uh, Un uh, vēl joprojām uh, pirms dievkalpojumiem desmitos ir iespēja lūgt Dievu svētdienas skolas telpās. Un uh, par šā gada vasaras nometni draudzes locekļiem uh, tā notiks uh, no 20. jūlija līdz 25. jūlijam. Tā ir priekšpēdējā jūlija nedēļa. Un, uh, ja kas tur pie, pie ziņojuma dēļ arī ir datumi, tā ka jūs nedzirdējāt vai nesaprātējāt jūnijas vai jūlijas, tad tur ir rakstīts, ja? Tā. Un nu, tad slavēsim Dievu. Lai nebūtu jāskrien uzreiz, pat taisno iekšā, es palūkšu gata, paņem mikrofonu, aizlūdzu, ja? Sagatavosim savus sirds, lai mēs nākam un pareiziem motīviem Dievu klātbūtnē. Tas patiesībā ir tāpēc, lai Matīs var noskaņoties vēl, bet tas lūkšu noteikti. Un nu, lūksim visu kopā Dievu, ja? Mēs sāksim dievkopojumu. Dabas stāvs, paldies Tev, kungs. Paldies, Dievs, ka Tu esi, kungs, mums Dievs jātās būt šeit kopā Tavā namā, Dievs. Tās, ka mēs esam varējuši celties, kungs, un ģērbties un nākt, kungs, un būt šeit. Dabas tās, un mēs, kungs, esam pateicīgi, kungs, jo Tu esi, kungs, labs. Dievs, Tavu žēlstību paliek vienmēr, kungs. Dievs, paldies Tev tās arī, ka šajā brīdī mēs esam varējuši, kungs, toties Tev, kungs, Tavu troņu priekšā tās, bez bailēm un ar paļāvību, kungs, jo Dievs viss ir izdarījis tās, viss ir paveikts, kungs, mēs zinām, ka Tu, kungs, esi visu izdarījis tās mūsu labā. Paldies par Tavu mīlestību un par Tavu žālstību, kungs, kas ir pilnā mērā izpaudusies Tavā dēlā Jēzu Kristu, kurš ir nomirs par mūsu grēkiem un ir augšām cēlies un ir dzīvs. Dievs, Mēs esam pateicīgi, mēs esam priecīgi, kungs, jo Dievs, tu, kungs, es to izdarījis, Dievs. Ne ar mūsu darbiem, ne ar mūsu skriešanu vai gribēšanu, tās mēs ko spējam, Dievs, bet no Tevis tas ir. Paldies Tev, paldies par Tavu svēto garu, kungs, kurš ir šeit. Kungs ir šeit, kurš ir mūsos vienmēr, līdz pasaules galam, debes Tēvs. Paldies Tev, Dievs. Mēs, kungs, arī atveram savus mutis, savus sirds Tās Tavā priekšā, kungs, un lūdzam, lai Tev ir tīkam, kungs, šī slavēšana. Tēvs, lai Tev ir tīkams mūsu domas, Tēvs, mūsu vārdi, kungs. Tēvs, arī mūsu sadraudzība, kungs, kas sekos pēc tam, Tēvs, mēs lūdzam, Dievs, lai Tu, kungs, esi mūsu vidū. Tēvs, lai Tavu mīlestību, kungs, tās saites, kungs, ko Tu esi paredzējis savā draudzē, kungs, starp mums, Tēvs, lai tās, kungs, arī būtu šeit, Tēvs. Kungs, lai tas ir no Tevis, Tēvs, atkal un atkal To lūdzam, debes Tēvs. Kungs, mēs lūdzam arī, lai Tavs vārds, kungs, tiek svētīts tās, lai tas tiek turēts svēts vienmēr, kungs. Un tās arī, kad šodien klausīsimies, Dievs, lai mūsu sirds, kungs, ir tās, kungs, kurš to satver, kurš to uzņem, kungs, un kurš nes augļus, Tevis Tēvs. Kungs, lai Tavs vārds, kungs, arī, ja vajadzīgs, kungs, ir kā apusgriezīgs zobens, kungs, un atšķir un atdala Tēvs to, kas nav vajadzīgs Tēvs no mums katra. Dievs, mēs zinām, ka Tavs prāts ir labs pret ikvienu no mums. Tās, un mēs zinām, kungs, arī ir reizes, kungs, kad ir vajadzīgs ne tikai pamācība, tās arī pārmācība, kungs. Tāpēc, lai, kungs, Tavs prāts notiek, kungs, Tu zini mūsu sirds, Tu zini mūsu dzīves, Tu zini, kas vajadzīgs ir mums katram tās šodien. Dabas Tēvs, mēs sagaidām Tev, mēs esam Tavā priekšā, kungs, un uzticamies Tev, Dievs, lai notiek Tavs labais prāts, kungs. Jēzus Kristus vārdā to lūdzam. Amen. Pusē mana sirds tā kunga priekšā. Pusē mana sirds un uzticība. Stacy seems. Bile Stephen Neville Pestītāji, nu esmu Paldies, Varnais Dievs, par to, ka varam nākt Tavu bērnu šeit kopā, šī namā. Eh, Dievs, paldies! Mums ir patiesas prieks dziedāt Tev par godu, jo tiešām Tu esi ļoti, ļoti labs pret mums. Paldies, ka Tu mūs mīli. Paldies, ka Tu, tad, kad mums iet grūti, Tu esi vēl tuvāk, Varnais Dievs. Paldies, ka Tu mums iet labi, Tu mūs neatstāji. Paldies Tev, mīļais, Tev esi tās. Paldies, ka Tu esi mūsu mīlošais abu tētis debesīs. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, svētais gars, ka Tu esi pie mums ikdienas šeit virs zemes. Paldies par Taviem labiem nodomiem mūsu dzīvēs, kungs. Paldies, ka esam drošībā. Paldies, ka esam pasargāti. Paldies Tev, kungs. Āmen. Aizlūksim draudz par svētdienas skolas bērniem. Bērni, kas ir četri gadi un vecāki, var doties uz svētdienas skolu Eh, svētdienas skolu šodien vadīs eh, misters Matīs Supīts. Eh, tā, un tie bērni, kas ir līdz četriem gadiem, tad blakus svētdienas skolas telpā ir, ir tā, vēl viena telpa, kur skan arī tas, kas šeit dievkalpojumā notiek, un tur ir rotaļlietas. Tā kā tā. Lūksim, ja? Varnais Dievs, paldies Tev par katru vienu svētību, paldies par katru vienu bērnu, ko Tu esi devis vecākiem. Paldies Tev, mīļais Dievs. Mēs lūdzam, ka viņiem ir svētīts laiks um, svētdienas skolā. Lūdzam, ka tu uh, vādi Matīs, dod tu viņam gudrību, dod tu viņam vārdus, ko teikt bērniem. Un uh, mēs lūdzam, ka bērniem šis ir ļoti svētīts laiks. Paldies Tev, mīļais kungs. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Draudzes, uh, kur arī ir kuldīgā, bet visaugstākajā kuldīgas vietā, Upīškalnā. <laughs> nezinu, cik metru virs jūras, <laughs> bet kad ar kājām jāiet, tad ir jāielš. <laughs> tā, un uh, tas ir Valdes Zīverts un viņa sieviņa, man jāatvainojas, neatceros vārdu. Leonārda, jā, ļoti īpašs vārds. Un, um, jā, Valdes mums šodien sveitīs ar vārdu, tā ka klausamies ar abām ausīm plaši atvērtām, jā. <laughs> Labdien, prieks jūs visus redzēt. Tiešām liels prieks un gods būt pie jums. Man iekšā viss, var teikt, priecājās gavilē. Es esmu laimīgs. Vai tu arī esi laimīgs? Nu, ne, ja tu nepriecies gadījumā manas pēc, atrod kaut ko citu, par ko priecāties, bet to, ko vajag, tas vajag, nu, priecājies. <laughs> priecājies. Šodien ir diena no tā kunga, šodien ir jauka diena. Man, nu, man, man Matīsu atņēma tikko, es gribēju vēl Matīsam palūkt, lai mēs nodziedātu kopā dziesmu, viņš ir šeit. Bet to mēs varam varbūt izdarīt tāpatās, lai ar tevi satiktos. Varbūt, ka mēs varam pat nedziedāt, bet atceries tos vārdus. Neaizmirst, ka viņš ir šeit, lai ar sevi tas satiekās, lai ar tevi satiktos. Un ziniet, es esmu ciemiņš, es esmu, man liekas, pirmo reizi jūs draudzē, bet viņš nav ciemiņš, pareizi? Viņš šeit bieži ir. Viņš ir e, man liekas, ka Matīs bija augšā, mums tur bija vienreiz tāda pielūkšana, viņš spēlēja visu. Un viņš bija atnācis Matīsam ar līdz. Arī jums laikam ir tāds draugs, viņš ir tāds īpaši tūs biedrs, vai ne? Un brālis viņš ir mūsu, slava Dievam. Mums to nekad nevajag aizmirst, ka viņš mums ir ļoti tūs draugs un brālis. Un patiešām viņš visās lietās, visās situācijās, gan priekos, vēl jau vairāk bēdās, viņš grib mums klāt būt. Un tu nekad neesi bēdās viens, vai tu tam tici. Tas, kas mums šodien ir vajadzīgs, mums ir vajadzīgi ticēt uz Dievu. Ja es domāju, ieraugot mani, tu uzreiz atceries visu to, ko tu esi dzirdējis par mani. Bija tā? Nu, kaut kāds stāsts, kaut kas, es nezinu, ko tu tur esi dzirdējis, bet nu, atnācis valdes ar savu, uh, ar savu to <laughs> vēsturi. Ja? Bet zini, tā, ka tu domā par savu Jēzu Kristu. Mums katram ir savas domas. Varbūt, ka kādam ir tāds domas, nu, zini, es jau, nu, var jau lūgt jau, jā, bet, nu, pieredzi tāda, ka ne, neatbild. <laughs> Jā. Cik tev var lūgt? Nu, neatbild tas Dievs. Katram ir kaut kas savs. Otrs zina, kad vispārībā nevajag lūgt, viņš tāpat redz un vienkārši tūlīt viss būs. Tas būtu tāds stipra ticība, vai ne? Un kāds zina, kad ja es paprasīšu, viņš palīdzēs, viņš nekad neatstās. Ko mēs domājam par savu kungu un pestītāju un glābēju Jēzu Kristu? Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, vai ne? Halleluja. Vispār tu priecājies man redzēt? Kurš priecājas pats ar roku? Iepriecini man, ka tu priecājies. <laughs> es arī priecājos tev būt, jo. Man arī ir savs, saproties, tāds viedoklis izveidojies par visu to, kas es dzirdējis par Dievu mājām. <laughs> ir taču tā pareizi, ne? Tādā pasaulē mēs dzīvojam, tiesam, mēs. Un tas nav tikai starp latviešiem, tas ir vispārībā starp cilvēkiem. Un arī pašā laikā patiešām uh, mēs dziedājām tikko dziesmu, kad mums ir svarīga, uh, vai man ir svarīga patiesība. Man ir svarīgi zināt tas, ko Dievs doma. Un, un, un tiešām tā. Jā. <clears throat> Man vispār gribētos kopā ar jums tēju iedzert, un tad tā nesteidzīgi lēni kaut ko sākt runāt, lai nebūtu tā, zin, tā, nu, tāda, tāda kopība, lai izaugtu. Jo man prieks būt tur, kur uh, kam Jēzus ir draugs. Man arī, mums viens draugs ir. Mums viens draugs ir. Es braucu garām, es atceros, vienmēr es atceros rančus un kā mēs tur cēlāmies pāri un ka laivas malai bija e, tik daudz bija tas ūdens no bortiņa pie laimoņa, tur kādreiz bija kolhas kurzem un kurzemēs bija, tur ir šausmīgi bēdīgi un klus un miris gandrīz viss tur ir, tur kāds vecs tantuks dzīvo un viss. Un Bet mēs esam no Dieva nolikt cilvēki. Tu esi no Dieva nolikt cilvēks. Pasaki sev, es esmu no Dieva nolikt cilvēks. Man ir svaidījums no svētā. Ja? Es vienkārši gribu atcerēties, vai kaut kādīgi, zin, kādreiz tā kā biks izgludina tās krunkas ārā, lai nebūtu neviena nepareiz doma par Dievu. Lai nebūtu to, ka Dievs tā kā tev būtu atstājis, tā kā viņš tev neredz, tā kā viņš tev nedzird, nezin, kur tas Dievs tad šobrīd skatās, man ir tāda situācija. Dievs skatās uz tavu situāciju. <laughs> Dievs ir kopā ar tevi. Tev ir svaidījums no svētā. Vai tas nav jauki? Man tas ļoti, ļoti patīkās. Ka man ir svaidījums no svētā. Un tad, kad man patīk, zini, ēst, vai tu ēd? Dievu maiz, man ļoti, es vispār lasu no šitā. <laughs> Bet, nu, kā bībeli pacelt, viņi diezgan grūti tā. Man patīk labā grāmatiņa pacelt. Lai mēs baudītu, ēst, košļātu Dievu vārdu, lai mēs pārgremotu, lai tas patiešām iestrādājās mūsos. Jo tas, kas mums ir šodien vajadzīgs, mums ir vajadzīgs, lai neviens nepazustu. Tu esi saņēmis, tev vajag turēt to, kas tev ir, un, un tas, var teikt, audzināt klāt. Jo mēs redzam, ka daudz krīt pa labo roku un daudz krīt pa kreiso roku, un tas bija, bet tas vairs nav, un tas vēl kaut kur ir. Un kas tad man ir vajadzīgs? Es kādreiz par savu dzīvi domāju, ka es ieraugu, es ticēju, es mīlēju, es vienkārši, es domāju, wow, kas pa nu, cilvēku ir bijis. Tad cilvēku vairs nav, un es domāju, paklausies, ja viņu, var teikt, ienaidnieks ar savu ugunīgo bultu varēja paņemt, a kas es tāds esmu? Es, neiedo, es nevar, nu, nedomāju, ka es esmu labāks par šo cilvēku. Tad uzreiz man tās domas, kas man ir jādara, lai es saglabātos. Kas man ir jādara, lai es iziet cauri. Kas mums ir jādara? Kā lūdzu? Jā, laiks ar Dievu. Bet ir runa par tādu vairogu, par ticības vairogu, par ticību kā tādu, jā, kas dzēsīs visas Pasaka, mans vairogs dzēš visas ugunīgās bultas. Es kādreiz jūs televizoru skatieties? Nu, tur tiek pārkāpti visi desmit baušļi ritīgi. Jūs skatāties tomēr, ja? <laughs> es arī skatos. Tur ir arī nu, kaut kas tāds, kas vērtīgs. Es kādreiz domāju, es domāju, liela Amerika, viņi ir tādi nu, labākie tanki viņai ir, un, un Krievi ar savu spēcīgiem tankiem. Un pēc tam izlien tas, nu, to granātu metēja no krūmiem, un viņš čanks un tam tankam ir caur tie miljoni, var teikt, tad ir nugunīgi bulti, viņiem tiešām nevar neko citu izdomāt. Nu? Vai atkal paņem vēl vecāks kaut kādas filmas, kur arī tanki brauc, un tas krieviņš izlien kopā ar granātu un pamet zem ķēdēm, un viss tas tanks uzsprākst. Un jūs saprotiet, ja mēs neņemam visus dievu ieročus, ja mēs, nu kā lai pasaka, neizmaina, neizmantojam to, ko dievs vaidījums mums dod, mūs uzspridzina uz nieka. Un tu domā ārprāts uz šo sīkumu. Bet latviešu tautā ir paruna, ka mazs cinīts gāž lielu vezumu. Ja? Un tu domā, kā es varēju šo paklupt? Bet vienmēr es kājas, esmu atsits uz kaut kādiem niekiem. Tu esi atsits kādreiz? Un tad es ir ar garumzīmi virsū. Jums ir, latviešiem nav alfabētā X, S vārds, nu, burts ar garumzīmi, bet, bet, bet leksikā mums ir, <laughs> ka velku ziekšu, es tā dabūjis pa kaut kādu vietu. Kaut kas palaist garām, kaut kas nav ieraudzīts. Bet svētais gars mūs vada un māca. Svētais gars mūs vada un māca. Un šodien to, ko es gribu ar jums padalīties no savas pieredzes, kā es pats esmu gājis cauri un kā Dievs man ir palīdzējis palikt, pastāvēt, iet tur, kur Dievs grib, vai skriet tur, kur Dievs grib, un nepazust. Un viena no lietām, no tāda paša sākuma, vai tu tici tam, ka nasta, ko Dievs mums dod, ir viegli? Bija... <laughs> Bet viņi taču nemelo, vai ne? Tad kas ir ar mani? Kāpēc es bieži vien esmu smags? Viens tā pati ticība. Es esmu aizmirsts, apsolījums. Es esmu aizmirsts staigāt ar svaidījumu, svaidījumu spēku. Man džips ir. Un ja man tagad pašam vajadzētu izdarīt to, kas, ko dara tas, tā, tā, tas četreiz četri, nu es vispārībā, nu, nu, nu, nu tā būtu, tas būtu mans pēdējais uzdevums, ko es nepadarītu <laughs> nomirt. Izmantojot to, ko Dievs mums dod, mēs esam spējīgi izdarīt. Izmantojot to, ko Dievs mums dod, mēs esam spējīgi izdarīt. Mana nasta ir viegli, Jēzus ir teicis. Ja tev kaut kas ir smags, noliec pie viņa kājām. Tas, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs būtu jaudīgi, spēcīgi, nenogruzīti, lai mēs nesalūst, lai mēs iziet cauri, mums patiešām vajadzīga cieša sadarbība ar Jēzu. Tas, kas mums šodien vajag, nevis tikai, ka Bībelē ir rakstīts, ja? bet cieša sadarbība ar Dievu, reāli, pa faktu. Cieša reāla sadarbība ar Dievu. Man atzīmēts ir ļoti daudz rakstvietas. Zini, ka tu, man patīk ēst. <laughs> To var redzēt pēc man ķermeņa. Bet man patīk arī Dieva vārdu ēst. Un ir kādreiz, kad es ēdu no viena rakstvietiņa, un viņš ir tāds kaut kāds sūkājams, un viņš tik ilgi ir, tik ilgi ar vienu rakstvietiņu tu dzīvo, un ir kaut kāda, kad, kad ir daudz kaut kādas lietas, visas tās lietas, un, un, un es varbūt šobrīd ne, nelasīšu visu to pēc eh, tās rakstvietiņas, bet, bet derētu, teiksim, ka tu aizēji mājās, nu, ko, ko zini, ka kād, kādreiz ir tā, ka tu nezini, ko nu tad bībeli lasīt. Izlas visus savus apsolījumus ko Dievs tev kā savam bērnam ir devis. Izlast tos apsolījumus. Un ja tos apsolījumus vienkārši tu noservēsi savu to galdiņu ēšanai no šiem apsolījumiem, tu būsi jaudīgs. Jo tavu ticība atgriezīsies. Tad, kad man nav dzīvē sanācis, tad, kad es esmu sagrēkojies, kurš ir vēl no jums kādreiz sagrēkojies? Rekā, nofilmē, viss pacēla rokas. <laughs> Viņš vienīgais <laughs> Cik bieži tu grēko, kā dienu tā grēko? Viņa akal ceļ rokas, <laughs> bet nu jau mazāk. Bet tad, kad es izlasu, kad apsolījumos ir rakstīts, ka viņš ir nācis meklēt pazudušo, viņš ir nācis meklēt grēcinieku, tad saka, Jēzu, es esmu te. Es esmu te. Un tad, kad es lasu svētajos rakstos. Tu saproties, Dievs ar savu dēlu asinīm tos ir rakstīts. Tie ir svētie raksti priekš mums. Evaņģēlījums ir priek vēst priekš mums. Un es lasu svētajos rakstos, ka viņš saka Pēterim, es esmu lūdzu par tevi. Man šodien gribās pateikt tev, viņš ir lūdzu par tevi, viņš ir lūdzu par mani. Viņš paredzēja to, ka es kritīšu grēkā. Viņš ir lūdzu par to, lai man ticība nemetētos, lai es ticētu. Kas bija Pēterim? Viņam nebija nekas, tikai tie daži Jēzus Kristus vārdi. Tas skats, Pēter, gat, ot acis satiekas. Es esmu lūdzu par tevi. Tā, kad tu atgriezīsies, tad stiprini savus brāļus. Un pēc tam Pēters bija aizliedzis, viņš bija kritis pamatīgi. Viņš zināja, ka viens jau ir eh, sapratis, ko darīt pakāries. Tas ir liels spiediens, pareizi. Kas man tagad būtu jādara? Un kas tu nezini, kas tev jādara? Viens izdarīja to pašu. Un tikai šie daži vārdi. Pēter, gati. Un viņš atcerējās tikai tos dažus Jēzus Kristus vārdus. Es esmu lūdzu Dievu par tevi, Pēter. Un viņš noticēja tam mazam īsam tekstam – Viņš ir paproviešs. Un viņš atrada sevī to skatu. Un viss, kas ticēs Jēzum, nepazudīs, bet iemantos dzīvību. Iemantos dzīvību, tu saproties? Un es varētu stāstīt entās, un tu vari stāstīt, tev arī ir savu pieredzi. Entie notikumi tavā dzīvē. Vai tad, kad ir kaut kāda problēma bijis, ar ko tu domā, nu, es nezinu, kā ar viņu tikt galā. Viņi ir vienkārši tu, bet viņi ir aizgājusi garām. Viņi nav tevi skārus. Varbūt tu esi bijis arī notikuma centrā, bet tu esi palīdz dzīves, tu pat nezini, kāpēc, bet tu esi dzīves, kas tevi sargājis viņš. Un tas, kas šobrīd mums ir vajadzīgs, reāli dzīve, neapsūbējusi ticību Jēzum Kristum. Reāla dzīve. Ja jūs atbraucat kādreiz pie manas, pie mums, <laughs> pie manas, Upīškalnā tur augšā, mums ir augšistaba. Man ir tāda no koka, no ozola izgriezt liela bībeli. Un bībeli stāv atvērt vaļā pašā vidū, un tur ir psalms 32, un, un tur ir iegravēti, nu, ne iegravēti, bet iekalti tur, tur iekšā tie vārdi. Ja. Eh, ko es redzēju? Tur rakstīts, ka ja arī liela ūdeņu veltos – viņi tev neaizsniegs. Tas bija mans apsolījums, kad es jauns puišals varētu teikt, maz ko saprat, Dievs man ir nolikt pa mācītāju. Es nekļūdījos. Man liekas, ka, zin, ot, tā, ka ot, viņš staigā labāk nekā es. Man liekas, kā man bija solīts, tā man bija varbūt kaut kāds klupiens. Es mācījos tikai staigāt. Es nekad mūžā nebiju bijis mācītājs. Bet man bija apsolījums no svētā, lai ar kādu viņi veltos Viņi tev neaizsniegs. Es redzēju parādīšanu. Ja stāv jūras krastā un milzīgi viļņi veļās, man gribās tā kā atkāpties, kaut kur iet projām, bet kaut kas man turēja uz vietu. Viņi atnāca, zin, kad un tad tā skrien tas ūdens. Viņš atskrien kaut kur 20 centimetrus līdz maniem pungaliem un iet apakaļ. Un, nu jau es esmu pār pa 25 gadu kā mācītājs, un visu laiku dzīvē tā ir bijis. Mas, kas ir nu, kaut kādas situācijas. Es neko nevaru izdarīt bet man ir svaidījums no svētā, man ir apsolījums no svētā, man ir, man ir apsolījums no Dieva, nekas man neaizskars. Un tad, kad ir bijušas problēmas, man kaut kur no turienes nāk ārā vārdā, skatīsimies, ko tagad viņš darīs. Es nezinu, ko darīt. Es nezinu, kā būt. Un paskatieties, atcerieties, kad ir uh, tūkstnesī, kad Izraela tauta bija krēkojusi. Izraela tauta, viņi ļoti ilgi gāja pa tūkstnesi. Viņi sāk kurnēt. Viņi kurnēja uz Dievu, viņi kurnēja uz mūzu, ko tu esi mūsu izvedis, un mums ar dzīvē bieži pamožā, pamostā šī kurnēšana, neapmierinātība. Tu tik saki un saki, nekas nenotiek, kur tad viņš ir tas, ko tu saki? Cik ilgi tev var klausīties? Man ir apnikus tā bada mājas, man ir apnicis šitais, man ir apnicis šitais. Kad būs kaut kas cits? Un sāka košs čūskas. Tā bija neticība. Tā bija atkāpšanās no Dieva. Un ko Dievs teica? uztais varu čūsku, un tas, kas uzlūkos, ja, tas būs tā kā, nu, kā, kā pretīn dabūs. Tas nemirs. Un es gribētu šodien to pateikt. Mīļais cilvēks, ja tev ir sākus ko čūskas, visvienalga, kas ar tevi ir, notiek šodien tavā dzīvē, nepārmet sev, ka tu esi grēkojis, nepārmet sev to, ka tu neesi lasījis bībeli, nepārmet sev to, ka tu esi pamaz lūdz Dievu, izliet ūdeni, nezasmels. Tas ir noticies. Tu vari paprasīt Dievs, pateikt eh, Dievam piedošanu, pateikt Dievs, man tas ir žēl, paskatīties uz, uz, šo, uz šo krustu. Mums šodien ir Golgāts krusts, kur Jēzus Kristus nomira uzlūkot šo krustu un saņemt šo glābšanu no krusta, kad man viss ir piedots. Es zinu, nu, mēs visi zinām, kā tas ir, kad cilvēks sagrēkojas. Un tu gaidi nu, sodu, no, no, notiesāšanu vai, vai, uh, nu, to lielo fuju kaut kādu. Nu, neviens nezin, bet nu, viens jau zina. Un tas viens, viņš ir klausies, ātri sakārtojies. Un viņš stāv tev apkārt, kā mūras. Nu, vienkārši iedot sakārtot, ja, nu labi, ja. Un tu stāv tāds un domā, Dievs, cik, cik tu esi labs ne tu man norāji, ne tu man pazemoji par to, atkal, ja, gati, atkal, ja. Nekāds uzbraukums, vienkārši viņš ir devs laiku atgriešanai. Ja. Es viņai devu laiku atgriezties. Jāņa atklāsmes grāmatā rakstīts. Ja. Dievs arī mums dod laiku atgriezties. Ja kaut kas tu zini, ja tad, kad tu, var teikt, viņš tev tā kā, zin, tā kā tāda ēna nāk līdz, tu zini, ka tev ir traips uz tām biksēm un viņš vēl nav iztīrīts un nav vienkārši sakārtojies. Tev ir dots laiks atgriezties. Ja tu neesi kaut ko darījis, nu sāc darīt. Vienkārši sāc darīt. Sāc darīt. Ja tev ir svaidījums no svētā, mums ir svaidījums no svētā, paceliet rokas, kuram ir svaidījums no svētā, tev ir. Dievs tev ir devis arī uzdevumu. Kuram ir uzdevums? Kurš dara? Jūs ziniet, tas ir ļoti, ļoti nopietni, ko es sapratu sev. Man tāpatās uznāk kurnēšanas. Kad es, zini, es kādreiz esmu, man ir apnicis. Un pēc tam es gandrīz ar to vārdu nevaru tā kā pabeigt. Apni, es vairs negribu teikt tālāk. Es saku, Dievs, piedod, man nekas nav apnicis, es ļoti laimīgs būtu par mācītāju. Man prieks būtu. <laughs> man nekas nav apnicis. Es biju vienreiz ļoti dusmīgs uz savu zemi, uz visiem tiem likumiem, kāpēc viņi neaizstāv savus pilsoņus. Un kaut kur es biju pārkāpis sarkano līniju savos izteicienos tur iekšā. Un Dievs saka, tev viņu nevajag? Nesaka, Dievs vajag. Nu tad lūksim Dievu. <laughs> Un es lūdzu un svētīju savu zemi. Paldies Tev, kungs, par Latviju. Paldies Tev, Dievs, svētī mūsu valdību un tā tālāk. Dievs grib arī, lai mēs lūdzam. Viņš saka, ja tu redzi savu brāli grēkojumu, kas jādara? Nopies nu, beisbolu. <laughs> Nē, lūdz Dievu par viņu. Un es tam dāvāšu dzīvību. Šodien, kas ir Dieva mīlestība? ka mēs vairs nevienu negribam redzēt pēc miesas, vienkārši nespriežam ne pa vienu pēc miesas. Ot, viņš ir tāds ar tādu vēsturi, tas ir tāds ar tādu vēsturi, valdes tāds ir ar tādu vēsturi. Ja man nav kaut kas labs, tavs pienākums ir lūgt Dievu pa mani. Un Dievs man dos dzīvību. Jēzus lūdz pa Pēteru, Pēters bija lielos pārkāpumos iekritis. Bet šī lūkšana deviņams dzīvību. Jēzus pats teica, un jūs darīsiet vēl lielākas lietas. To, ka neviens nepazudīs. Jūs saprotat, cik brīnišķīgi, ja mēs to tā saprotam, ie, nu, tā, tā var teikt, iebetonējās mūsu sirdīs, mēs viņu esam apēduši to vārdu. Ja mēs ieraugam kādu grēkojumu, mēs ejam mājās un lūdzam Dievu par viņu. Tas būtu tāds stiprs, tāds nu, cementējums draudzē. Amen. Jūs piekrītat? Tas palīdz es, <laughs> otram, kas tu teici, Rainis teica, otram, kā te bija, gūtams, gūtais neatņemams. Kurš par palīdzēt? Dodot gūtais neatņemams. Ja mēs lūksim par citu, mēs paši paliekam spēcīgi iekš tā kunga. Amen? Ja mēs palīdzam otram, mēs paši paliekam spēcīgi iekš tā kunga. Paldies Tev, debes tēvs! Es esmu lūdzis par tevi. Jums parādās uz, uz, uz ekrāna vārdi, ja? Nevajag, es, es varu nolasīt. Lūkās evaņģēlījuma 22. nodaļa. Lūkās 22. nodaļa, 31. pantiņš. Sīmani, sīmani, Redz, sātanam ļoti iegribējies jūs sijāt kā kvieši. Mums ir sīva cīņa. Mums nav jākrīt viens, redz kāds tu esi ievainots, redz kāds tu. Nē, mums visiem ir sīva cīņa ar ienaidnieku. Ļaunums aug augumā. Mums katram ikvienam. Vienam ir tāda, otram ir tāda, trešam ir tāda, piektam ir tāda. Mums ir sīva cīņa un lai viss šī cīņā uzvarētu, sātanam ir iegribējies. Maskas viņam ir iegribējies. Bet ja, mēs, ja es esmu lūdzis par tevi, lai tavu ticību nemetētos, un kad tu atgriezīsies, tad stiprini savus brāļus. Viņš nelūdza nemaz Jēzus. Dievs, nu, neieved man kārdināšanu, bet atpustī mūs no ļauna. Ja? Nebija par to, ka neieved man kārdināšanā. Lai viņa ticība nemetētos, kas pakrit, paskaties uz krustu. Čūski ieskot, paskaties uz krustu. Tev ir apsolījums. Tev ir apsolījums. Es vispār domāju, cik fantastiski, cik vienkārši. Ja? Ka tev ir tā kā tāda aptieciņa līdz. Tev ir tāds ievainojums, uzliec tāds, tev ir bacils, uzliec to. Mums ir apsolījumi uz katrām situācijām, lai mēs nepazustu. Lai mēs nepazustu. Vai nav fantastiski? Manai ticībai uz Jēzus Kristu ir tāda, ka es nevaru vienkārši pazust. Es esmu jātērpiņš. <laughs> es nevaru pazust. Man ir, es esmu, krievi saka, mečenī, kā ir latviski. Iezīmēts. Čips man ir iekšū. <laughs> Debes visu laiku man fiksē. Nevis tie eņģelīši, ko tirgo. Zini, tādi mazi eņģelīši, tādi ir tikai viņi un tikai spārniņi. <laughs> Nē, tie ir lielie debes armijas karēji, kas man sargā. Bet jūs saprotat, tam man ir jātic. Man tam ir jātic. Man tam ir jātic. Un tā, no, nu, no kurienes rodās tā, tā ticība? Ka es pats sev sludinu. Es pats sev sludinu. Es pats lasu, pats košrai, pats ēd, pats sev uztaisa, tā kā tāds vientuļnieks, pats sev uztaisa ēdienu, <laughs> ja, pats apēd. Ja kāds uzrodās ar, tam, ar to padalos. Bet galvenais pašam apēst. Otrs, ebrejiem 4.15. Un tur rakstīts tā. Jo jums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzjust mūsu vājībām, bet kas pats bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc piesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. Saprot? Mēs varam atrast palīdzību īstā laikā. Kam ir kāda problēma? Tu vari dabūt palīdzību īstā laikā. Nav kādreiz, ka pa televīziju, zin, mēs jau zvanījām tiem ugunsdzēsiem, viņi atbrauc pēc pusstundas, man viss nodedzis jau. Nav īstā laikā palīdzība. No Dieva mēs varam saņemt palīdzību īstā laikā. Bet saprotiet, tam ir jāsavienojas ar ticību. Valds dzīvers tam tic. Es spodrinu to. Es to spodrinu. Es varu saņemt palīdzību. Es nezinu, ko darīt. Man bailes ir nākuši virsū. Ziniet, man ir bail no vējiem. Jums nav? Tad, kad 95. gadā man, <laughs> ne man, mājai jumts aizbrauc, aizlidoja. Tad tas bija, tas bija kaut kas šausmīgs. Man ienāca tādas nepareizas bailes no tā. Kad es dzirdēju, ka būs vējš, es, es biju nobaidies. Man bija nenormāli nepatīkami. Tas nebija pareizi, tās bailes nebija tādas. Nu, mēs visi no kaut kā, nu, normāli, nu, baidamies, bet tas bija kaut kas nepareizs. Un es lūdzu Dievu par to. Saka, Dievs, palīdz man atbrīvoties. Man pieredze ļoti negatīva, man ir bail tagad no vēja. Un soli tagad šī būs vētra, atkal zina, ka saka, nu šī būs ritīgā, šī tev tagad. Un viņa bija arī diezgan stipra, viena vētra. Un zina, kas ar man notikās? Es gulēju tik cieši. Es pamodos pa nakti, man vajadzēja. Es aizgāju, es neko. Es iesaku, a, tu, tu, tu, tu dzirdēji, kā māja krakšķēja? Neko man Dievs iedeva saldu miegu. Es, ko es darīju? Es pielūdzu Dievu. Es uzticēju sev Dievam. Es paskatījos, uz, uz, uz, es paaugstināju Kristu savā dzīvē. Kristum jāto paaugstinātam. Jeb kādās problēmās, kad tu paskaties uz viņu. Un es vienkārši es atceros, man ir Dievs, man ir palīgs īstā laikā. Es pat tā, nu, tā kā necepos. Zini, ka tu vienkārši tā kaut kā klusmierīgi paļāvies uz viņu. Es nedomāju, es nezinu, ko Dievs darīs. Kā Dievs paņems nos man bailes. Es kapitāli nogulēju, izgulējos tā kā, ja, pamodus, no, ah, jā, viņš tiešām valda par <laughs> viņu. nekas es jau izgāju sētā, nekas man nav noticis. Viss ir kārtībā, ja, un es pats arī esmu kārtībā. Paldies Dievam, es uzlūkoju viņu. Par ko es stāstu? lai mūsu ticība būtu vērsta uz Golgāts krustu. Ja mēs atvērtu vaļā galatiešu un lasītu to, kad uh, viņš apustols Pāvils bija noraizējies, jo cilvēki bija sākuši ticēt darbiem, bauslībai, likumam. Nu jā, nu kā tev gatu var iet labi? Nu desmit tu maksā. Nu kā sanāk tā maksā, kā, kad draudzē ierodās, kad laiks ir, ja? Un tad, un tad cilvēki sāk censties – Un tā, viņš domā, viņš ir izdarījis visus tos darbus, nu, un tad viņš tādu lielu platu smaidu pieiet pie tas kas lodziņa, nu, tagad Dievs viņam iedos kaut ko varenu. Un nav. Ir žēlastības dāvana, ko saņem bez nopelna. Tu gribi izdzīvot līdz galam, aiziet līdz galam. Ar darbiem neviens līdz galam netiks. Bet ar paļaušanos uz Jēzus Kristus tiks. Darbi ir vajadzīgi. Bet tie darbi tā kā seko Jēzum, jūs saprotiet? Un tiem darbiem ir jāseko, man, ja es mīlu Dievu, tad es vienkārši, nu, nu es, es, es daru to. Ja, man nav tā, ka, zin, ot, ot, ot, nu, man kaut kā ir, nu, jāiz, kaut kas jādara pa priekš. Darbi seko. Ja tu esi ticīgs cilvēks, ja tu mīli Dievu, darbu seko. Bet pirmais ir tas, ka tu saproti, ka tu esi saņēmis žēlastību dāvanu. Un arī šeit par to, ka ļaunums aug augumā. Cīņa paliek smagāka. Cīņa būs ļoti smaga. Ne priekš mums. Bet ka mums vairos ir žēlastība. Un tik vienkārši, kā tu dzīvoji šodien, tu vienkārši dzīvos tad, kad būs kaut kāds milzīgs ļaunums. Jo priekš tevis būs vairojušies žēlastība. Ziniet, ir tāda, es nezinu, varbūt, ka tā dāvana ir tā, tāda melnā kasta, Un viņš saka, tad, kad tev būs tā situācija, tu atver šo. Ja? Un tu atver šo, wow! Ja? Un tev ir atbildi šī te brīdim. Un tad tev ir atkal kaut kāda situācija, un tagad tu atver šo. Un tu atver, wow! Un ziniet, Bībelē ir ļoti daudz apsolījumu. Uz katru problēmu ir apsolījums. Lai mēs dzīvot un nepazust. Lai mēs dzīvot un nepazust. Lai mēs dzīvot un nepazust. Tad, kad es nezinu, ko darīt, es nedaru neko. Ne, tā nav, es eju gulēt. <laughs> es eju gulēt, jo es tiešām nezinu neko. Es esmu, jūs ziniet, man ir 58 gadi, es esmu noguris raizēties. Es negribu vairs raizēties. Nekas no tā nav, vienkārši gausā. Nekas nav vienkārši, zini, tā kā visu tu esi izkarpījis tā, zini, kur ir, kad iet mežā zvērs, var redzēt, tu te ir gulējis zvērs, te ir karpījies kaut ko, ja? Un viss arī uztais kaut ko. Un tad, kas raizies, viņš ar vairāk neko nav izdarījis kā melna zemnē tevs. No zāļainās ganībās nospārtījis melnu vietiņu apkārt. It nekas nav saražots. Labāk ej gulēt, atpūties. Ja jau tev ir jāiet bojā, tu sev nepaglabās. Bet ja es ticu tam, ka man no mans galvas ne matiņš nenokritīs, tu tici tam? Ā, jūs domā arī, ka viņam visi jau nokrituši. <laughs> man jau matiem bija cita opera. <laughs> Bez Dieva ziņas ne matiņš nenokrīt ne galvas. Ja kāda situācija ir atnākusi līdz manī, tad man vienkārši jāparunā ar Dievu, ka man jādara šito situāciju nekas, kam nav jāatnāk līdz manī, neatnāk līdz manī. Viņš neatnāk tā situācija. Ja Dievs kaut ko ir pielaidis, man ir jābūt sarunai ar Dievu. Un ļoti bieži ir tāda, zin, kad, nu kā, kā tikt vaļā no raizēm? Es tā padomātu savu pieredzi. Tu esi tāds uztraucies, kāpēc šī situācija ir atnākusi? Saka, Dievs, nu, vat, tāda problēma. Viņš tā mierīgi skatās, un tas tev uztrauc? Ā, nē, nē, nu vispār jau nē, nu ja tas tev neuztrauc, man ar tas neuztrauc. Un parunājot bišķiņ, dažas zilbītes, daudz frāzes ar Dievu, atnāk miers. Amen. Un tas ir tas pirmais, ko viņš atnāk, kad tu viņu aicini, iaicini savā kaut kādā dzīves situācijā, parunāties ar viņu. Pirmais, kas atnāk, tas ir mieres. Tev vairs no tās situācijas nav bail. Cik bieži jums naudas trūkst? Nu, bieži diezgan. Katrā situācijā parunājas ar Dievu. Es vienreiz biju ritīgi noraizējies. Ne pa joku, nu, nu, es vairs nezinu, ko darīt. Un liekas, zin, tad tev tā aina uzīmējās. Nu, ot, iesim un mēs mirsim un viss, viss beidzās cauri. <laughs> Un jūs saprotiet frāze, kas atskan man sausies. Latvijā kāds mirst no bada? Te es dzirdēju, ka Latvijā kāds mirst no bada. Kāpēc tu domā, ka tu būsi pirmais? Jūs saprotat, kādreiz mūsu domas vai tās raizes, vai tas tā sātana vēlna uzmākšanās ir tik aplama, tik muļķīga, ka tu domā, ka tu būsi pirmais, kas Latvijā nomirs no bazas. Rītā viss avīzi ziņo, šī ģimene neizturē, šī nomira. Ja? Nē, tā nebūs. Mums ir apsolījums no svētā. Tas, kas mums ir jāizdara, mums ir jāpaskatās, jāpaukstina atkal Kristus. Jūs ziniet, ko mēs nenodarbojamies? Mēs nepaukstinām Kristu. Tad, kad tu uzlūko viņu, tas, tā rīcība, tas darbs ir, ka tu viņu pagodini. Kad tu griezies pie Dieva. Ja es visās lietās grieztos pie gata, es visu laiku viņam godu atdot. Nu, bez gata dzīvot nevar. Gats risina visas manas problēmas. Bet ja es griežos pie Dieva, tādā veidā es viņu paaugstinu. Jūs ziniet, brīnumainā kārtā man mūsu kaimiņš saka, es nezinu, to arī mūsu kaimiņš ir, tu saka, vai tu nesaka, tevi es neesmu dzirdējis. Zini, ko kaimiņš saka? Šie nepazudīs. Es saku, Dievs, es piekrītu. <laughs> ka šie, prot, tur, kur es nepazudīs. Es nezinu, ko viņi izdomās, kas tur viss būs, bet es, es pats tam sācis noticēt, ko kaimiņš saka, ka šie nepazudīs. Ja? Un tad, kad man ir grūti, es atceros, ko kaimiņi praviešoja. Šie nepazudīs. <laughs> Ja? Dievs, ko tu tagad darīsi? Un Dievs dara. Mums kādreiz atbrauc no Rīgas, kā tu te krūmos? Jūs ziniet, mums ir jauns mešs, un jaunu mešu sauc pa krūmiem. <laughs> Kurš tas ir? <laughs> ja? Un kā tu te vari izdzīvot? Mana meita kādreiz ļoti labu tekstu pateica vienā ziemas, ne ziemas, bet jaunā gada vakarā šī krīze manā dzīvē atnāks tad, ja es būšu pazaudējis, dzīvi, ja eh, es būšu pazaudējis Dievu. Un es domāju, es to pierakstīju, ka tēvs man ļoti, ļoti patikās tā frāze. Un tā ir patiesība, tikai tad. Tikai tur, kur ir neticība, nav izējis. Tikai tur, kur ir neticība. Un ja es rājās tikai tad, viņš ir, kāpēc tu neticīgs, masticīgs tu esi? Viņš rājās par, par to, ka tu netici. Arī grēku jūs saprotiet. Jēzus zina, ka mēs viņu nevaram uzveikt. Ja tu domā pats, ne, ot, es gribu būt svēts, ot, pirmā dziesma, vai kā tur bija tie vārdi? Nu, kaut kā bija, šobrīd, bet nu, tagad, cik reizes es, es, es gribēju būt svēts? Kurš ir cīnījies būt svēts? Nu, ar ko tas viss ir beidzies? Jūs negribat dalīties, vai ne? Visiem mums ir vienādi beidzies, mēs esam atkal sagrēkojušies. Beigās sēž, domā, nu, vai tiešām es esmu pats stulbākais? Tas var, tas var, es nekad nevaru. Tas arī nevar. Var tikai tie, kas pagodina Kristu. Tas ir kaut kas vienreizē. Tad, kad tev ir maucās virsū grēks, paskaties uz Jēzu un tev ir uzvara. Kurš ir uzvarējis grūtā brīdī? Ko tu tad darīji? Bija viens vārds no Dieva. Man kādreiz ir piecelies un neprojām. Jau, bet es varu aiziet. Sanāk, es varu aiziet. Kā lūdzu? Un tā ir uzvara. Tā man, manā skatījumā kristietība viņa nevajag sagruzīt. Jūs ziniet, ka rakstviet ir vienā, šobrīd neateikšu, nepateikšu no galvas, neuzliekiet viņiem neko vairāk, kā. Tagad es neanalizēšu, kas tur bija rakstīts, bet neapkrāmēs sevi vairāk. Kā? To, ko Dievs tev prasa. Vau, wow, man tas vajadzīgs? ka Kristus man vairāk neko nevar palīdzēt, ka viss man ticība tagad ir vērst uz to, ka es tagad baigi labi dzīvošu, pareizi dzīvošu, pareizi nu, rīkošos. Un par to bija satraucies Pāvils. Galatiešiem, ja jūs palasīsiet vairāk, ja, kad viņi domāja ar darbiem iziet cauri un uzvarēt, ar daudz darbiem izturēt, būt svētiem un tā tālāk, un, un pasties, darbi seko bet mans taisais no ticības dzīvos. Darbi seko. Neapmānaties, neatļaujiet sātanam sagrozīt. Tev nevar izdarīt neko, ot sagrozīt tavu ticību. Un ja tavu ticība ir, tavas brūņas ir tādas, ka tev var cauršaut. Bet mums tātad cīņa ir sīva. Mums ir nepieciešama uzvara. Uzvara ir tikai uz, uz, uz, uz Jēzus Kristu. Ticības vairoks. Uz ko? Uz Golgāts krustu. Viņš ir paņēmis visu tur. Un, nu, tas ir tāds, kas man šodien gribās tā ļoti svarīgi, kā galveno pateikt. Man iedvesmo tas. Es varu atrast, pieiet bez bailēm un atrast palīdzību īstā laikā. Viņš pats ir lūdzu par mani. Kā mūs paaugstināja čūsku, tāpatās izlasīsim to rakstvietiņu. <clears throat> Jāņa 3. Jāņa evaņģījums 3. nodaļa. Un 14. 15. pantiņš. Kā mūzus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēku dēlam. Tātad mums ir jāiet no ticības uz ticību. Un katram ir vajadzīgs nepieciešams pāriet, zin, tā kā pa tādām trepītēm kāp, no ticības uz ticību. Un šeit ir rakstīts, tāpat jāto paaugstinātam cilvēku dēlam. Un tā ir tāda ne mūsu izvēle, mūsu izvēle. Kaut kā savādāk to vajadzētu pateikt. Nu, tā ir mūsu izvēle, ka es lasu bībeles, es vienkārši man, man interesē, es ēdu to, kā, kas man ir jādara, lai es uzvarētu. Es griežos pie Dieva un šī dzīvības grāmata man dod. Lai ik viens, kas tic, lai ik viens, kas tic, tātad es uzlūkoju akal šo čūsku, ja, kas līdzībā ir Golgāts krusts, Jēzus Kristus, viss tas padarītais, ko mēs varam lasīt, ko tad Jēzus ir paveicis uz Golgāts krusta un tas man dos, un viņā iegūt mūžīgu dzīvību. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš ir devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu. Lai neviens, kas viņam tic, nepazustu. Tātad es runāju par to ticības atsvaidzināšanu vai, vai zini tā, ka tu atregulēji savā dzīvē. Kam tu esi sācis ticēt? Darbi ir jādara nav tā, ka darbu nevajadzētu darīt. Ir jādara darbi, bet ticība ir uz Jēzus Kristu. Nu, tas ir lietas, ja? Vai krusa? Tas tev viss labi dzirdams ir. Pirmā korintiešiem, pirmā nodaļa. Pirmā nodaļa – kur nu palikās. No 23. pantiņa. Jūdi prasa zīmes, 22. un grieķi meklē gudrību, bet mēs sludinām Kristu krustās isto, kas jūdiem apgriecība un pagāniem ģeķība. Bet tiem, kas aicinā tik labi jūdiem kā grieķiem, ir Dieva spēks un Dieva gudrība. Kristus ir Dieva spēks. Manā dzīvē bija vienreiz tāda liela traģēdija. Paldies, ka tas Dievam, ka tas jau ir bijis sen, un, un, un, bet nu bija. Es netīšām nobraucu cilvēku. Bet nobraucu. Tie bija padomīs gadi. Un likumi bija tāda apmēram, nu, šofers ir vainīgs, viņš bija visi vainīgs. Tagad tur eh, šī laikā tur, tur gājējiem liek kaut kā, ka viņi ir vainīgi, viņiem nav atstarotai, viņi vainīgi iet nepareizā ielas pusē. Un tā tālāk. Toreiz bija šofers vainīgs. Tev ir jādomā pa visu. Es jau biju mācītājs. Tu atceries, neatceries? Nenormāls, smagi, es džingstēju, zinu, tā kā pa metālu stabu uzsita kaut kādu lielu āmuru, viņš ar din, es tāds staigāju kaut kāds divas, trīs dienas. Es saku, tu esi tur, es esi te. Es Bībelē lasu, ka ja tu esi netiešām kādu nogalinājis, beidz uz to un to pilsētu, un tad tu tur būs. Kā? Es saprotu, ka tas ir paslēpties Kristu. Nu labi, nu es tagad gribu paslēpties, ko lai es daru? Draudz par mani lūdzu Dievu. Un ziniet, kas man vajadzēja izdarīt? Pateikt teikumu, vienu teikumu. Dievs, es ielieku sev tavās rokas. Es šo teikumu nevarēju pateikt divas dienas man bija tāda sīva cīņa. Nu, es nezinu, ar vēlnu, ar domām. Zini, tā kā tu stāv un tagad lec viņu rokās. Es zinu, kāds es esmu. Lai nu Dievs netur. Es nevaru uzticēties Dievam. Nu, cilvēkiem vēl, nu, varbūt es tev varu kukuliedot, varbūt kaut kā mēs varam sarunāt. A, tur viss pa, pa godīgo, ja? Divas dienas nevar pateikt, ka es at, iedodu sev tavās rokās šī situācijā. Es to pateicu. Man bija klāt vēl viens tāds teikums, lai, eh, nu, lai policija nebūtu rupja ar mani. Toreiz bija milicija. Un, nu, es ļoti ātri pabeigšu to, to liecību, bet eh, nu, man eh, atsūtīja to, to paziņojumu, ka man ir jāierodās – Policija toreiz vēl bija tepatās pie apļa ārā. Es sēžu un es dzirdu iekšā. Nu, Latvijas runā krievu valodā <laughs> un brauc virsū tam iepriekšējiem milzīgi un, un lamā un tur viss ir sādīgi. Un es esmu nākošais. Un uh, viņš iznāk ārā sarkans kā bieta, tas iepriekšējais šoferis ir kaut ko bija izdarījis. Tagad man ir jāiet iekšā. Zīvert kungs, lūdzu, Tas, kas tikko lamājās, kas bija, nu kā lai pasaka, visiem eh, trīstāvīgiem un visādiem tur. Zīvertkungs, lūdzu, nāciet iekšā. Es iet iekšā, es jau tāds, es saprotu, kaut kas eh, ir vēl ar manā tāds. Viņš teica, mēs esam izskatījuši jūsu lietu, jūs neesat vainīgs, es pats aizsūtīšu jūsu dokumentus eh, nu, uz ties, kaut kur tur, kur viņiem jābūt, ja, lai viņi tur tā kā apzīmogo, un jums dokumenti pēc nedēļas divām būs mājās. Jums pašiem tikai būs jāatnāk pēc tiesības. Jūs esat apmierināti? Pilnībā, pilnībā man tas apmierina. Kāpēc es stāstu? Situācijas var būt ļoti, ļoti smagas. Tas, kas no mums tiek prasīts, lai mēs paļautos tādā situācijā uz Dievu. Lai mēs paļautos tādā situācijā uz Dievu. Entās situācijas var stāstīt. Tas, kas šobrīd ir vajadzīgs, lai mēs nezaudētu ticību, lai mēs staigātu ar savu kungu, ja, tas ir nu, savs atsvērst uz viņu. Un par saviem brāļiem, par saviem māsām, lūk Dievu un savstarpēji, zini, tā kā tā ķieģelīši samūrēt kopā, tā jau ir siena. Tā jau ir vesela siena, tas ir mūris, kur, nu, Bībele saka, Elis vārdu to neuzvarēs. Elis vārdu to ne, neuzvarēs. Kas tad tur bija, ko, par ko tad Dievs teica, Jēzus teica, ka Elis vārdu neuzvarēs? Par to, ka tam cilvēkam Pēterim, prot, bija atklāsme par to, kas ir Dieva dēls. Mums arī jābūt šī dzīvai atklāsmei par Jēzus Kristus nopelniem vai Jēzus Kristus sūtību šeit uz zemi. Vienkārši. Ziniet, kā tas ir, ja es uzdot jautājumu, kāds pastāst lūdzu, kas ir Dievs? Mēs diezgan daudz varētu parunāt par to, kas ir Dievs. Un tad ir otrs jautājums, a, kas ir cilvēks? Man liekas, ka tas teikums sāktos, nu, ar vārdu šo, Ļoti grūti ir atbildēt uz to, kas ir cilvēks. Mēs taču, tu esi cilvēks? Jā. A, kas tu esi? Un grūti pateikt. It kā mēs mazāk zinām par sevi nekā par Dievu, tā liekas. Un tagad, ko mēs zinām par Jēzu Kristu? Kā mēs viņam varu, viņš ir atbildi uz visām lietām. Mēs dziedam dziesmu, ka viņš ir atbildi pasaulē. Nu tad viss, nu paņem atbildi un dzīvo. Mēs ieraugam ka tas ir tāds, tā kā, zini, ieaudz dārziņš. Nu, mēs visi sādīgi, mums ir mācība. Maksā desmito, maksā to, dari šito, dari to, dari to. Ja ne, galīgi neiet egavēnī. Kas tas viss ir? Tie ir darbi. Viņi ir vajadzīgi, jā, bet pirmkārt ir vajadzīga ticība Kristu. Un tad tu nebūsi tik nodzīts. Oi, Es nezinu, vai laiks ir, ka vēl ietur, bet pats lastanī Bībele tu ieraudzīs, ka Dievam patīk paklausība, labāk nekā upurs. Man ļoti nepatīk gavēt, kuram patīk. Man kaut kā nesanāk, tas nav mans cīņas ierocis. Es esmu Dievam teicis, Dievs, es varu būt paklausīgs, es centīšos, mīļais svētais gars palīdz man būt paklausīgam. Priekš, kam man ir jāgavē par to, lai es būtu paklausīgs? Priekš, kam man vajadzētu gavēt eh, par to, lai man atvērtos ausis? Un es dzirdētu Dievu. Piegriez savu ausu. Ja? Meklē Dievu no visas sirds. Nu, un tev būs tas. Tas ir mana dzīve. Es tā dzīvoju. Kā tev ir vajadzīgs? Tavs Dievs, lai tev māca. Tavs Dievs, lai tev vada visā patiesībā. To, ko es gribu pateikt, ej pie viņa. Dievs mūsu dzīvē ar savu daudzumu ir tik, cik mēs izvēlamies. Ziniet, ka mums ir tagad tāds laiks, kādreiz mēs dzīvojam, um, jebkad mēs varējām iegāsties viens pie otra padomjas gados. Nu, tur nebija tā pieņemts. Tagad ir jāpazvana obligāti. Un ja tu nepazvanīsi un ieradīsies, tu būsi nekulturāls cilvēks. Ir tā? Nav tā? Nu vēl, bet tas, kurš e, jau tā dara, ja, nu jā, nu, viņam jau, nu, <laughs> viņam jau, nu nav, viņš redz, ka atnācis bez, ja. Un vai tas mums nepāriet attiecībās ar Dievu? Lai Dievs palīdz, ka tas nepāriet man tagad nav laika, es piešu pie tevis vēlāk. Es tagad tas atnāca, Dievs runā. Pagaid, stop. Kaut kā savādāk tam ir jānotiek. Un tad, kad ir tas klusais aicinājums, un tad mums ir jāatsaucas. Un ja mēs neabiedinam svēto garu, mēs dabonam visu savai dzīvei, kas ir vajadzīgs. Es nedomāju, ka es visu, ko es jums tagad runāju, esmu sasniedzis, bet es zinu, ka tas man ir vajadzīgs, un es cenšos tādā dzīvot. Amen. Es Tev pateicos, kungs, ka Tu šodien mums atgādini par sevi. Ka bieži vien Tu esi mūsu dzīvēs, dzīvē kā Tad stāstā par kānā, par kāzām. Ka kāzas notiekās, viss kaut kas notiekās, bet tu sēdi maliņā un neviens pie tevis tā kā nepiegriežās. Pienācīgā veidā. Dievs piedod, kad mēs esam kādreiz tādu savā dzīvē darījuši. Varbūt tas nav, nav bijis tik reti, tas ir bijis varbūt diezgan bieži. Es vienalga, Dievs, piedot. Visā manā dzīves burziņā, Dievs, visā tas, kas notiekās manā dzīvē, kungs palīdz, lai es pagodinātu Tevi, lai es paaugstinātu Tevi, lai es grieztos pie Tevis, debes Tēvs. Jo Tu esi teicis, ja kam trūkst gudrība, lai griežās pie Tevis. Ja kam ir kāda vajadzība, bēdas, problēmas, visās savās lietās, lai mēs griežamies pie Tevis. Svētais kungs, patiešām tu esi atbildi katram ikvienam mums. Dievs piedod, kad mēs tā kā esam atstājuši tev novārtā. Paldies Tev par Tavu garu. Mīļais svētais gars. Es mīlu Tevi. Es cienu attiecības ar tevi. Strādā pie manas sirds, pie, manas, pie man iekšējā cilvēka. Kungs, lai es būtu tādā stāvoklī, kad tiešām man savs būtu dzirdīgs un, un ka es būtu ar paklausīgs savā garā, ka es būtu jūtīgs, atsaucīgs. jūtīgs un atsaucīgs. Tur ir rakstīts vēl, ja tu redzi savu brāli grēkojam, lūdz Dievu par viņu. Un tālāk tur rakstīts tā, ir nāvs grēks, par ko es saku, ka par to nevajag lūgt. Ziniet, kas Dievam nepatīk. Dievs tevi ir aicinājis. Amen. Dievs tev ir devis svaidījumu. Svaidījums mūs, mūs māca visās lietās. Un ja mēs ar tādu necieņu, Dievs, es negribu, es ne, man nevajag, Dievs paņem projām, man tas traucē. Es negribu. Tas ļoti, ļoti sāpina Dievu. Ļoti. Tādā gadījumā viņš var aiziet projām vispār kā tāds no tavas dzīves. Viņam nav nekas vērtīgāks, viņam nav nekas svētāks, viņam nav nekas dārgāks, kā šis svaidījums. Kā viņš pats, kas ir svaidījums, tā ir viņa līdzelība, viņš pats visā tavā dzīvē. Viņa klāt esamība. Vai tu guli, vai tu celies, vai tu ēd, vai tu atpūties. Visur, kur tu kusties, ar tevi ir Dievs. Dievs. Tev ir svaidījums no svētā. Neviens tev nevar aiztikt, jo pats Dievs ar saviem, ar saviem lieliem eņģeļiem tev sargā. Un ja cilvēks pārgalvībā tā kaut kā nenovērtē to, tas Dievam, tas ir tas, par ko, kur citā rakstvietē rakstīts, kas Kristus asins, ar ko jūs esat svētīti, tur par nesvētām. Citā tulkojumā rakstīts, ka par tādām nespējīgām. Kā, kā par neko, kas min ar kājām. Min ar kājām to, ko, to, nu, kaut kādās uzvedības normās, ko nu, tas nekāda vērtība nav. Nu, viņš taču ir tāds zem kāja. Dievs pasargā mūs no tā, lai mēs nesagrēkotos ar nāvas grēku. Debes Tēvs, pasargā mūs no tā, ka mēs Tevi nenoniecinātu, ka mēs vērtētu to, ko Tu esi darījis pie mums. Ka Tu esi izrāvis mūs no nāvs, ka Tu esi pārstādījis savā dzīvības valstībā. Paldies Tev, debes Tēvs, ka Tu esi mums devis. Tu esi kristījis mūs savā svētajā garā, Tu esi devis mums svaidījumu. Tu esi devis mums uzdevumu. Ja Tev ir uzdevums, tad Tev ir jādara tad tev ir jādara. Tev ir uzdevums no Dieva, tev ir svaidījums, tev ir viņa klātbūt, nu, paredzēt. Dievs ir paredzējis, ka tu iesi, un Dievs ir paredzējis, ka viņš būs klāt un palīdzēs. Mums ir jāiet. Mums ir jāiet. Dievs ir paredzējis, ka caur tev glābsies cits cilvēks. Dievs ir paredzējis, ka tu šo evaņģēlījumu vēst par Golgāts krustu, par Jēzu nesīs tālāk citiem. Un arī tam citiem būs tā glābšana. Kungs palīdz, lai mana muta runā no sirds pilnības. Un lai sirds pilnībā būtu tavs evaņģēlijs. Tavs vārds, ar tavu vārdu piepildīt. Dievs patiešām piedod mūsu tādu atkāpšanos un palīdz dzīvot to dzīvi, ko tu esi nolēmis priekš mums katru. Palīdz tevis tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Sūren deši kerelebe de gondu gorsu grabakai. Hūren deši kerelebe keju. 2. korintiešiem 15.5. Tiešiem. Vai 5, 15, 5, 15. Es otrādāk pateicu. Viņš mīra par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet tam, kas par viņiem miris un uzmodināts. Amen lai Dievs mums palīdz. Lai Dievs mums palīdz katram ikvienam pildīt to uzdevumu, darīt to. Varbūt, ka mēs to neesam ieplānojuši, varbūt, ka mums tas negribās, varbūt, ka mums tas nepatīk, mums ir kaut kāda cits lietas, ka mēs atstāt visu to savējo, piekrist Dievam un darīt to, ko Dievs grib. Ja Dievs palīdz jums, lai Dievs palīdz man, es mikrofonu atdot tev. <laughs>